Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i oprost tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, on je upućen i njemu se Allah smilovao i veliku počast ukazao a koga on ostavi u zabludi, a svako koga je ostavi u zabludi, u tome ima udjela sam čovjek, nikoga drugi osim Allaha subhanahu wa ta'ala ne može napravi put u puti. Mnogo je ljudi koji su preći sigurno da govore o islamu od mene, zadnji od njih koji ima pravo da ovdje priča pred ovom publikom. Ali eto, ako sam pozvan, onda ću se potruti da govorim nešto u okviru islama, dakle, argumentovano Kur'anom i sunnetom i molim Allah subhanahu wa ta'ala da u tome nam podari svima blagoslov Allahov i da bude velike koristi za moje srce i za vaša srca, i da svi odavde odemo bolji nego što smo bili i da nas Allah subhanahu wa ta'ala počasti njegovom milošću na ovome skupu. Šta kazati nakon svega, šta kazati nakon toliko toga što smo čuli o islamu, šta se to još može reći? Mi smo sigurno uzeli puno znanja. Stalno se predavanje u islamu drži. Knjiga je sve više i više. Mogućnosti da se nauči o islamu je sigurno više nego što je to nekad bilo. Ali Allahova je to odredba da u islamu ljudi žive i da se stalno opominju. I to je nešto vrlo zanimljivo. Zaista je zanimljivo da čovjek, iako toliko toga stalno sluša, toliko toga je čuo i saznao, i evo danas si ti možda čitao neku knjigu, ili si možda čuo predavanje, i ja sam danas čitao nešto. Međutim, izgleda da je takav islam, i da je tako Allah stvorio čovjeka i da je takav pogotovo mu'min, da je on jednostavno takav da se nikad na dunjaluku ne može islama zastiti. Da se nikako na dunjaluku ne može islama i Božije riječi, Allahove riječi istine ne može se zastiti. I samo zbog toga je ovo zanimljivo. Da nije Allahovo beličeta, i da to nije Allahov din i da to nije Allahova istina i da se sve oko Kur'ana ne vrti, pa davno bi to ljudima dosadilo. Jer davno bi čovjeku Fatiha u namazu dosadila da ona nije Allahova. Da ona nije Allahova riječ. Da to nije Allahova istina. Jer ponavljaj ti bilo šta drugo danas sto puta, pa švitaš ti do da sutra ti neće na, na kraj pameti pa, pa ali istina je jednostavno takva. Ona je slatka sutra koji danas. I hvala Allahu kad je to tako. Zbog toga nama islam nikako ne može dosaditi. I to je dokaz da je jedino islam ispravljan. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ I ko bude tražio drugu vjeru osim Islama, ona mu neće biti primljena i na ahiretu će nastraditi. Inne dine inda Allahil Islam, kod Allaha je priznat samo Islam. Kad je tako, Što će nam onda nova godina koja nije islamska? Kad je tako, što će nam onda kršćanska nova godina? Kad je tako, kakvu slast nalaze bošnjaci u novoj kršćanskoj godini? Koja veze sa islamom nema. Koja veze nema sa islamom. I čitam danas jedan tekst jednog velikog alima u Saudijskoj Arabiji, Fe, šejk Feuzan, koji je održao hutvu povodom ove nove godine i povodom toga što je mnogi bošnjaci i muslimani u svijetu obilježavaju, pridaju joj toliku važnost, pa on sad u toj hudbi objašnjava sa islamske strane, sa šarijaske strane, sa šarijaskog aspekta, kakav je propis o tome. Pa on tamo kaže, rezime, kratko da vam samo kažem te utpe, šta je zanimljivo, ne govorim ja to vama, braći, vi to znate i ja to znam. Ali što ja o vama govorim? Jer mi moramo znati i moramo to širiti ljudima. Znači, ja vama govorim da vi kažete onima tamo. Jer ja ću im reći. Samo mnom neće moći sjesti pričat i da se dotakne nove godine, a da mu ja to neću objasniti. I zato mi to moramo znati. Jer to je i vaša obaveza kad govorite u komunikaciji s ljudima, ali kako objasniti argumentovano. Zato ću vam ja sad reći, ako neko ne zna, znači, muslimani su se u vremenu halife Omera to govorili i saglasili na prijedlog ali je da se uzme da se muslimanska nova godina računa odiđe. I musliman se saglasili i onaj dio umeta koji drži do vjere to čuva sve do sad. To čuva sve. I u Saudijskoj Arabiji je to tako na snazi stalo oni ne znaju ni za kakvu drugu godinu novu, osim onu hidresku koja je naša. A šta je s nama? A tamo gdje su muslimani bili pod čizmom komunizma, tamo gdje su muslimani bili nesvrstani, tamo se toliko i upražnjavala nova godina koja je kršćanska. A, a pošto su muslimani većina bili nesvrstani, jeli, jer Titina ekipa su bili uglavnom Arapi. E, zato se u Egiptu isto slavi nova godina kršćanska kao što se slavi i u Francuskoj. A što? Pa što su bili nesvrstani. I što nije bilo, što nije islamski zakon pitan. E, eto ove godine čitam danas, napravili su izuzetak da se solidarišu sa braćom u Palestini, ministarstvo je od, odjavilo sva slavlja povodom nove godine. Što znači da su je prije slavili. Ali eto ove godine se solidarišu sa braćom u Palestini, u Gazi, pa se sva slavlja zvanično zaustavljaju. Dakle, to veze sa islamom nema i to nije naše. To je kršćansko obilježje. A ko se poistovjeti oponaša jedan narod njemu i pripada poslanik, ali sam kaže. I ovaj šejh u, tom, u toj svojoj budbi jasno kaže da je to zabranjeno muslimanima i da se moraju navikavati i učiti na islamski kalendar i na hijđretski kalendar. Međutim, sigurno je da nama prestoji jedan duži period kada ćemo mi u našoj komunikaciji i životu sa našom braćom ovdje morat jednostavno objašnjavati i boriti se. Ne samo kad je u pitanju to, nego i u pitanju drugi poroci i druge greške i tako dalje i tako dalje. Znači, treba znati stvari, ali treba znati i fino objasniti i prijići. Neku večer zove mene jedan prijatelj, kaže, hajde dođi na sjelo. Kaže, imamo zanimljivu temu, nisam im ja, kaže, mogu ništa. Hajde dođi mi u ispomoć, raspravljam se, kaže, s nekim bošnjacima, smijem li čestitat kršćaninu Rožić ili ne smijem? Smijem li mu čestitat novu godinu, smijem li ovo, smijem li? Ono? Pa bolan, zar bi se ti trebao uopšte raspravljati sa bošnjacima o tome? Pa da ti ja moram nešto dolaziti, da ti ja moram nešto objašnjavati i, i, i u ispomoć ti dolaziti. Ja. Hajde, dobro. Ali u ovome mom odlasku, braći, ima jedan kratki mali des. Taj čovjek zbilja, koji je najbio žest, najžešći u branjenju toga, on to radi kao iz suživota. Pa eto, ja sam, komšija mi je ovaj, radi sa mnom ovaj, kako ja sad to da njemu objasnim i tako dalje. U suštini čovjek, vala i braće, nije loš. Nakon tog sjela ja sam vidio jednostavno da je taj čovjek divna osoba, ali on ne zna. Imao sam dva sata sjelo prelijepo, koje ću se sigurno godinama sjećati. Ali sjelo, dakle, gdje smo mi istirali neke stvari na čistac, koje pokazuje da u nas dosta još ima ljudi koji ne znaju neke stvari. I mi trebamo u, u životu sa tim ljudima na jedan lijep način pokušati objasniti, objediti ga u te stvari. Drugo, pogledajte vi šta se je dešavalo ovih dana. Valah i kraćo, život je ders za, za vjernika. Vjernik uči iz svega, Iz ovih, iz ovih dana, iz ovih mjeseci, koliko i prolaze sada i dana, puno se može toga naučiti. Vidjeli ste vi kako su muslimani Bajram obilježavali. I vidjeli ste katastrofe koje su se dešavale među, boš, među bošnjacima, među muslimanima. Od kletog alkohola i provođenja i tako dalje i tako dalje, šta se sve radi, kao da rata nije bilo. I gledajte sad, nova godina. Deset hiljada sinoći na Vlašiću, na Babanovcu se sakupilo sve čovjek do čovjeka. Vla do Balije, Balija do Karalaha, Karalah do, ne znam nija, komunjari, nema kakva se bagra tu nije iskupila da šenući, da budalešu, da gupišu se. Što nova da si prozivo, vidio bi da je najviše muja i hasa. Da si prozivo. Pet maraka je mujo na tu novu godinu kafu plaćao u Babanovačkom jednom lokalu. Pet maraka. A da sam mu ja tražio za džamiju pet maraka, rekao bi uvijek traže za džamiju. A kafu? Sto maraka je Balija sinoć platio samo rezervaciju jedne stolice u hotelu. Sto maraka je Balija plaća. Da sam ja Bali rekao Balija, daj mi sto maraka za Palestinu, daj mi sto maraka za Gazu. Balija bi mi našao sto razloga za sto maraka da mi ne da. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kada ćeš ti Balija progledati? Kada ćeš ti Božno progledati? I kada ćeš shvatiti da ne smiješ ti Bola slaviti da ti je Bajram danas bio? Da ti je Bajram bio, nisi smio slaviti zbog palestinske krvi? Tako mi je Laha da mi je Bajram danas. Nikom ne bi smio pokazati da mi je Bajram zbog onoga što se dešava našoj braći u Palestini. Ja bi svoje bajra u srcu zadržao. U srcu. A se ne bi nasmio i rekao bi, halali, brate, danas mi nije nikako slave. Danas se ja ne smijem smijati. Zbog onoga što nam braći radi. I to me, braće, boli. To me boli. Halalite mi. Alate mi zbog ovoga što ovako pričam. Ali zaista se pitam gdje je kraj bošnjačkog nemaru? I razmišljam koliko je zatrovano bošnjačko srce i koliko je zadojeno zlatnim teletom. Koliko je zadojeno komunizmom koliko je zabrajeno djedam razom i novom godinom i zabludama kršćanskim i čitavo svjetskim zabludama, da vidite vi kako se oni teško toga mogu dajsati. Zašto? Zato što ne vide Kur'ana, nemaju kontakta sa Kur'anom, ne vole vjerske ljude, I naravno, Allah im ne uputu. Kad kažem, ne vide, kon, nemaju dodira sa Kur'anom, kaže je u jednoj se predaji zanimljivoj, ovaj umet bit će na hajru sve dok se njegova djeca budu podučavala Kur'an. Ovaj umet bit će na hajru sve dok se njegova djeca budu podučavala Kur'an. Pa kaže nam hadisi kuciji, Allah subhanahu wa ta'ala odluči da kazni jedan narod, pa odjednom začuje glas dječaka koji melodično lijepo uči Kur'an, pa odustane od kazni. Smiluje se zbog tog dječaka i njegovog glasa. I e, tu je problem. Uputa i svjetlo dolazi sa Kur'anom. I kad god se čovjek primakne Kur'anu, Allah će ga osvijetliti, Allah će mu dati uputu. Ali problem je kod takvih ljudi što su se udavili. I drugo rekao sam što mrze vjerske ljude. Pa zamislite šta mi, da stavim sad moj prijatelj ispriča. Pa to je, to je krajna granica zabude jednog bošnjaka. Zaustavio ga polcaja s bošnjom, autom. Iako nije u suštini, kaže, napravio prekršaj, ali ga zaustavio jedan silni bošnjak, i po svaku cijenu hoće da ga ubijedi da je pogriješio, a što? Pa da bi uzao od njih des maraka. I onda kaže, pa dobro čovječe, pa gdje se bar i krenuo sam na saba, pusti me da odem na saba. Pa gdje malo što sam musliman? Kaže, ti si meni mrži od kršćana. Ja više mrzim u od kršćana. Eto, to je taj božnjom. To je taj Božja koji obožava djeda mraza, koji obožava kršćansku vjeru, koji Allah sigurno ne obožava, kome Allah nije ni na kraj pameti u ljudskoj svijesti. To je taj Božja. On više mrzi mu ide nego kršćan. Draži mu je onaj što sa njim radi, Anto, nego ti. Jeste. Zato što je zadojen zabludom, zato što je pun bubica i bakterija, neistine i laži i predrasuda i što je daleko, daleko, daleko od islama. Ja znam da taj nije ni mektar završio. Znam da je vrlo dobro ko je taj. Ništa on nema, pojma nije čin. I to je to. Dakle, <clears throat> kako ima obraz čovjek da da se veseli sinoć musliman dok iste te noći strade muslimani kako strade vidimo. Pa kao da mi nismo prošli rat. Pa ako iko vraća može razumjeti palestince, onda možemo mi bošnjaci. Ako iko može shvatiti njihovu golgotu, onda smo to mi. Zašto? Pa jer mi smo to prošli. Mi znamo šta znači kad ti dođe vojnička čizma i lupi u tvoja vrata i kad ti rafal strese u tvoj plafon. Mi znamo šta znači uzeti zavežda i ostaviti napusti svoju kuću. Mi znamo šta znači kad granata ti razvali kuću. Mi to sve znamo. Iako i iko može shvatiti. I mi smo gledali rane. I mi smo gledali krv. I mi znamo šta je dušmanj. Ako i niko može sad razumijeti, to smo mi, jer smo mi to prošli. Mi smo, dakle, između, između oni koji su tako daleko od vjeri, između stradanja svjetsko, između naših problema ekonomski i svaki drugi, između svega toga. Tu se u svemu treba ispravno zna snaoće. Da ne bi ostao nedorečen, treba znati, braću, da među tim masama ljudi i među oni pet hiljada i više i ovi koji su sinoć ovdje po zemici se provodili, koji je hiljade i hiljade, među njima ima i oni sigurno koji su u dubokom neznanju prema onome šta rade. Možda su se neki, lo, možda su imali neko loše iskustvo sa muslimanima. Neki imaju opravdanje, neki nemaju. Ali sigurno te ljude ne možemo sve globalizirati, kazati sve je to smeće. Ne. Jer i mi smo nekad bili, mnogi od nas to smeće, pa nas je Allah uputio izbavio. Međutim, trebamo znati tu poreda stvari. Jednako nama ostaje pravila ponašanja, mi moramo imati znanje, kad govorimo o vjeri, moramo se naoružati znanjem, moramo biti fini, moramo biti komunikativni, moramo imati lijepo ponašanje. I ne smijemo nikome prušti dokaz protiv. Jer vidite, jedan primjer ima zanimljiv od jednog ahbaba, kaže, išao je gradom i sreće sreće kaže jednog u stvari prolazio je pored jednog kafića gdje su momci, djevojke slušali muziku i tako dalje i onako kad je prolazio primijetio jednog mladića kojeg je poznao između svih oni zabavljeni lica kaže on je između svih tih lica gledao u mene i kaže pratio me pogledom kao da je nešto nešto samo bilo zanimljivo i kaže nije malo prošlo izišao je iz tog lokala i prolazio je pored mene i uspostavili smo kontakt kaže kad sam napitao kako zoveš rekao je kaže zove se Selan i onda smo počeli da pričamo pa kaže volan Seade vidi kako imaš lijepo ime muslima si pa nije tebi volan tamo mjesto hajde dođi vamo među nas vjernike, vidiš kako je lijepo. I onda je dobio jedan iznenađujući odgovor. Kaže, ja sam bio među vama. Ali sam se mnogo razočaran. Vjeruj mi, kaže, kad god sjelo, ona je pravi smutnju, ona je vaki, ona je naki, ona je danas uradio ono, ona je uradio ono. Kaže, ja sam ušao. Jer spilja među, to, među, među nama toga ima. I nekad i mi pogriješimo. I ja sam se uvjerio u svom ličnom privatnom životu. Na dosta sjela išao sam među vjernike. Postali smo tračare ko mahaluše žene. Samo rekla, kazala, ovaj laki, onaj naki, ima tu istinu. Ima tu istine. Prolazim dalje, kaže, u park, kad u parku momak klonuo, svalio se, priđe mu, vidim čovjeku kao poslilo mu nešto u teškoj situaciji, kad ja tamo kaže, on se drogira. Pričam sa njim, isto tako kaže, spominje neko pravda se nekim negativnim iskustvom sa nekim vjernikom. Ne možete me pogrešno shvatiti. Ali mi moramo stalno isto tako vjernici da preispitivamo svoje redove i preispitivamo svoje ponašanje. Moramo da dovodimo u red sami sebe i moramo da shvatimo da ovdje kada dolazi čovjek novi, ne može mu sada svako vlaziti i ne može mu svako ispirat mozak i ne može mu svako servirat svoju priču. I pogotovo ne možete odmah dočekivati ljude sa haramima sa, i gledat mu samo greške i dočekivati ga bukvalno na nož i daj ovo, recimo ono, recimo ono i tako dalje. I normalno čovjek se sve toga prepane, zasiti i tako dalje i tako dalje. Nego budite svjesni da je sad veliki je manet vaš prihvatanje tog čovjeka novog koji možda ništa ne zna i kako, će sad, kako ćemo ga mi primiti u ovo društvo. Dajte nek se osjeća lijepo, nek se osjeća udobno. A naravno, u nas je takav program sam po sebi, jedan bezbolan, jedno bezbolan način odgajanja. Najbolji način odgajanja su dersovi. Jer nikog nisam ja večeras prozvu i rekao ti ne možeš. Ako ima neko svoju manu pa se našao mašalo, a Boga mi sam se i ja našao, nemojte mi za se ja ne nađem. A to je najbolji način odgajanja. Ali nikako nemojte poniziti čovjeka u sramot čovjek. Ja sam imao priliku da čujem da čovjeka ponize u mešćinu. Početnik dolazi, pa mu odmah neko nabije na nos neke stvari što mi kažemo, krekne mu nešto i čovjek se zacrveni pred narodom i vjerujte mi, nema ga više. Dakle, ili ste bili takvi možda i moramo paziti na te stvari. To je pitanje ahlaka. pitanja ahlaka. Kaže ovaj brat, pazite, dvije scene. Dolazi kući na vrata, kaže, mati plaće. Kad je, što je sad, sve nešto danas krelo me, subhanala, katastrofe neki. Kaže, što plaćeš mama? Ma kaže, evo da nek, ona komšinica mi javila danas, kaže, rodilo joj se unučenje. Pa je tu žalostno što je se rodilo uniče. Pa kaže, udavaju se kćerka za Srbina i ostala trudna. Muslimanka udala se za Srbina i ostala trudna i sad joj Srbin da on nogu. Kaže, leguo sam, pružio sam na krevet i kajem, ja rab, olakšaj i pomozi. Šta je ovo danas sve neki ivreti? Zbira, ovo za samo naravio kao primjer naše svakodnevnice, u kakvom mi vaktu živimo, u kakvom ambijentu, među kakvim ljudima. Svi vi imate te svoje priče, svi vi imate svoje iskustva. To je, vraćao samo za pouku. Da budemo svjesni situacije. Da budemo svjesni situacije u našem narodu. Kakva je situacija? I umjesto da mi imamo zrelije ljude, da mi imamo narod koji je naučio nešto iz prošlosti, vidite šta mi imamo nas. Evo, pitam se i razmišljam, vjerovatno i vi razmišljate. Pogledajte pitanje Palestini. Pogledajte. Na televiziji šta vidite o Palestini? Samo malo na federalnoj televiziji u vijestima jedna vijest, bilo to i to i kraj. I koje slike vidite? Vidite samo porušene zgrade. Da li razmišljate o tome? Ništa nije slučajno. Ma ne daju nam da znamo istinu. Ne daju nam, Bola. Ne daju nam. To su komunjare. To su komunjare, komunjare drže tu televiziju. Ne da mi ni marki. Ne da mi ni marke im ne da. I to svijetla obraza kaži ne dam im ni marki. Komunistička bagra neće prikazat na stradale ljude. Nema tu ni krvi, nema tu osjećeni glava i ruku. Nek se vide, trebaju da se vide, treba da me srce zaboli, treba da mi svaka vena, svaka čelija oživi. Treba da me digne na noge. To treba, a ne, samo prikaži zgrade. Srušilo se sve. Nema ljudi. A pogani u braći Araba ima. Pa televizije arapske 24 sata izvještavaju iz Gazi. Allah da i džernetom nagradi. Allah da i džernetom nagradi one novinare koji tamo, se, koji tamo su osjećali i borave tamo. I koji pravu istinu šalju. I hvala Allah, pa insan može to vidjeti barem. Pravu istinu, vidi šta se dešava. Šta ona pogan radi. A ne radi ona. Ne A da ne, a da ne govorim da pošalju svog novinara. A mogu poslati ono paša da hodaju po svijetu. One novinare pa koje kakve dokumentarce tamo iz neki džungli nam snimaju. Nekakve dokumentarce, silne pare troše tamo idu. Naše pare idu tamo nešto snimaju, nešto provode se, bagra provodi se. A ne mogu poslati novinara u gazu, pa da vidi milion i pol muslimana, kao da ovdje nema milion i pol muslimana i dva. Ne treba njima ništa kazati. Ne treba oni ništa da znaju. Nema vijesti iz Afganistana, nema iz Pakistana, nema. A da je pet djevojčica ubio musliman u Parizu, Wallahi, braćo, znate vi to koji ja, vrio bi televizor, ne bi se to smirivalo na televiziji, ne bi. Ali pet palestinskih djevojčica koje su vjere, nisu za njih vrijedne. Ali za nas jesu. Za nas jesu. Nećete nas porazit, nećete ubiti ispa u nama, nećete nas pobjeti. nismo shvatili istinu i bez vas. I mi ćemo se za našu istinu isporiti. Dakle, mene niko ne može sputat da ja to saznam. Ja ću doći drugi načini. Ma šta me briga što snima, volan? Ma misliš li da me to na kraj pameti što on snima? I što je špion došao da me snima? Ma apsolutno me to ne zanima, volan. Ko si? Ko si? Ma moj život nije vrijedan ništa bola, ništa on nije vrijedan. Ništa on nije vredniji od života one palestinske djevojčici. Ništa. Ja ću biti počašćen ako poginem na Allahom putu. E počas! Pomozi mi da poginem na Allahom putu. Pomozi mi! Ali moramo progledati. Naš narod mora problem za Allahovu pomoć i svako treba da da svoj doprinos. I braćo, pričajte o ome, aktualizirajte kad oni neće, pogledajte vi naše islamske zajednice. Pogledajte vi naše islamske zajednice. Svak šuti. Svak šuti. Nema Palestine niđe. Nema je niđe. Nema proglas. Nema ulemi sve šuti i muti, sve nešto mudruje. Pa Boran, ljudi se ne boje, znači mi smo pametniji od svih ljudi po svijetu što svoj glas nisu, mi najpametniji, ma nismo, vala, nismo. Šta mi mudrije? U nas nikome. Pa da je Aman rekao izišao, pa žao nam je što to. Pa javno, pa oglasi se. Ne tražimo mi nikakvu uzbunu, nikakav vrat. Ne tražim ja to. Ali ja tražim da znamo ko smo i šta smo. I da se ovom običnom narodu otvara oči. Zar ne je trebalo da se na svakoj hutbi sada upozori, braćo moja, haram vam je slaviti novu godinu, da svaki imam to kaže na mimberu, haram vam bilo svaka ona marka koju potrošite večeras, dok se naša braća ubijaju. Drugčije je bio onaj od ozdov što je došao na džumu, drugčije je bio ono vođu gledu. A nego mi sve nekim. Ako čuješ i ako vidiš, da je tvoj komšija, tvoj poznanik, da je u neznanju, da je u gafletu prema ovoj svakodnevnici, znaj, brate, način, lijep način da mu malo otvoriš oči Allahovu dozvolu, da mu malo otvoriš oči. Jer ipak mi kažemo ima nade i ona u našem narodu, ja uvijek kažem, bez obzira na sve ovo što kažem, mi uvijek kažemo ima nade da će Allah još koga u put napravi put. Pa je čovjek pijan u sabarsko vrijeme, vozio se iz kafane, iz diskoteke, pa ga srela trojica vjernika, pa mu malo što šta ispričali, pa se čovjek pokaju. Pokaju se. Još mu alkohol ide i pazdi iz njega, kaže, ali kad su mu proučili قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كسم بروش لو عاي كشيرك بوش وبلاك أيوش alcohol سيدني جوي فكاج ناتري كوسانيا يا سام حسن كاج إذا كوجا الله أسطوري وجهنم Ma nek si ti taj, ali za tebe ima nadu islamog se pokajiš. I čovjek pošao plakat od radosti kad je to čuo, jer misio nema za njeg nadje. I taj Hasan promijenuo svoj život i šta je uradio? Ošao u džihad i poginuo u prvoj akciji. Poginuo u prvoj akciji i kaže kad je bio ranjen teško, okupila se oko njega braća da ga spašavaju, kaže šutite. Psst. Šta? Kaže šutite jer tako me la, čujem glas furi jako iza onog brda koje me zovu. Ispustio svoju dušu. Od pijanice do šehida. Od pijanice do šehida. Ima nadi. Uvijek ima nadi. Zato budimo svjesni, čuvajmo svoj iman, čuvajmo svoju istinu, mislimo na našu braću, dobro uputimo, suzu pustimo ime Allah subhanahu wa ta'ala kad smo sami, za njih uputimo iskrenu dobu, Allah sve vidi, Allah prima, I mi ćemo vidjeti rezultate svojih dova i svoje brige i svog suosjećanja sa našom braćom. Jer Allah zna da mi ništa drugo posebno ne možemo, ali možemo otvarati oči ljudima i govoriti bolan, stani, misli i da budimo svjesni, mislimo na našu braću, činimo dove, čuvajmo svoju vjeru i napredujemo islamu i budimo lijepog ahlaka prema ljudima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju da nam oprosti, da nam se smiluje da pomogne našu braću u Palestini, da im pomogne protiv njihovih dušmana, da uzima noge židova, da se osuše njihove ruke i noge, da im Allah pošalje bolesti, vjetar, sve moguće kazne kako Allah najbolje zna i najbolje može, jer to je naše najveće oružje sada. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se okrene protiv židova i da ih uništi kako on zna i može, da pomogne našu braću, da što prije zaliječi njihove rane, da da sabura onima koji su izgubili svoje najmilije, da ih učvrsti u njihovoj vjeri i u njihovom stanju, da im Allah subhanahu wa ta'ala olakša i njima i svim muslimanima svijeta.